وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد Na yule aliyeamini alisema, enyi watu wangu, nifuateni mimi, nitakuongozeni njia ya uongozi mwema. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار Enyi watu wangu, hakika haya maisha ya dunia ni starehe ipitayo tu, na hakika akhira ndiyo nyumba ya daima. من عمل سيئه فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa na huo uovu wake na anayetenda wema akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni muumini, basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu.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 Na hakika marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu. Na wanaopindukia mipaka ndiyo watu wa motoni. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna الله بصير بالعباد Basi mtayakumbuka ninayokuambieni, nami namkabidhi Mwenyezi Mungu mambo yangu. Hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya wa hila walizozifanya. Na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firauni. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni na itapofika saa ya kiyama patasemwa waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa wa idh yatahajjuna fi an-nar fayaqulu ad-du'afa lilladhina istakbaru fayaqulu ad-du'afa أولي الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار na watapohojiana huko motoni wanyonge watawaambia waliojitukuza hakika sisi tulikuwa wafuasi wenu basi je hamtuondolei sehemu ya huo moto qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama baina alibad watasema waliojitukuza hakika sote sisi tumo humo humo kwani Mwenyezi Mungu kesha hukumu baina ya waja وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب na walio motoni watawaambia walinzi wa jahannam Mombeni Mola wenu mlezi atupunguzie walau siku moja ya adhabu قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Nao watasema, je, hawakuwa kikufikieni mitume wenu kwa hoja zilizo wazi? Watasema kwani? Watasema, basi ombeni na maombi ya makafiri hayawi ila ni kupotea bure Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na akasema yule aliamini katika watu wa Firauni enyi watu wangu nifuateni mimi nitakuongozeni njia njema Enyi watu wangu, haya maisha ya duniani si chochote, na ni kama starehe ya muda mwenye kupanda kipando, inakusha upesi. Na makazi ya akhera hayo tu peke yake ndio makazi ya kudumu. Mwenye kutenda uovu duniani hatolipo uovu huo huko akhera ila kwa mfano wake. Na mwenye kutenda wema akiwa mwanamume au mwanamke na ene muumini, basi hao wataingia peponi watakaporuzukiwa bila kipimo cha kuhesabiwa na wenye kuhesabu. Na enyi watu wangu, kwani mimi nina nini? Mimi na kuiteni mfuate njia za kuokoka na nyinyi mnaniita ningie motoni. Mnaniita ni mkufuru Mwenyezi Mungu kwa kumshirikisha yeye na vitu nisivyovijua. Na hali mimi na kuitieni mwende kwa mwenye nguvu asiyeshindwa, mwingi wa kusamehe madhambi. Bila shaka yote huyo Mungu mnayoniita ni mwabudu hana wito wowote unaostahili kuitikiwa la duniani wala akhera. Na hakika marejeo yetu sote ni kwa Mwenyezi Mungu na wenye kupita mipaka ndio watu wa motoni wala si waumini waliokaa sawa. Basi watakuja jua ukweli waniliokuambieni na mimi namtegemezea mambo yangu Mwenyezi Mungu. Hakika jicho la Mwenyezi Mungu limewaenea waja wake wote na yeye ni mwenye kuwalipa kwa vitendo vyao. Mwenyezi Mungu akamlinda yule muumini katika watu wa Firauni mateso ya vitimbi vyao na ikawazunguka watu wa Firauni adhabu mbaya, nayo ni moto wanaoingia asubuhi na jioni. Haya ni ya duniani na wapo katika ulimwengu wa barzakhi kaburini. Na siku ya kiyama atasema Mwenyezi Mungu, waingizeni watu wa Firauni kwenye adhabu iliyokali kabisa. Ewe Muhammadi, watajie pale wanapozozana watu wa motoni humo wakawa waliokuwa wanyonge. Nao ni wafuasi wakiwaambia wanatakabari, nao ni maraisi sisi tulikuwa duniani ni wafuasi wenu. Basi je, hamtuchukuli baadhi ya adhabu ya moto? Na waliotakabari waseme, hakika sote sisi tumo humu, sisi na nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu amehukumu kwa haki baina ya waja. Basi kila mmoja wetu amepata adhabu waliohukumiwa juu yake. Watasema walio motoni, wanyonge na wakuu kuambia walinzi wa Jahannamu wakiwaomba msaada muombeni Mungu wenu watupunguzie japo siku moja tupumzike na adhabu. Walinzi wa jahanamu watawaambia kwa kuwa hizi kwani hamkunabihika kwa yaliyokuwa mkiteremshiwa na hali walikuwa ni mitume na ushahidi ulio wazi na watasema watu wa motoni kwani walitujia mitume na sisi tukakadhibisha walinzi wakasema ikiwa mambo ni hivyo basi waombeni nyinyi lakini maduwa ya makafiri hayana ila kupotea bure